non tivemos moitas ideas, oxe, igual estamos pouco creativos. Vaya. O único que, bueno, imos falar unha peli como de cousas sobrenaturales e uh -huh. está The Last of Us, a segunda temporada ahora saindo. Eu por ahora vin dous capítulos e se viches o segundo capítulo, pois tela. Ten... Eh? Sí, eh, tela. Sí. A segunda temporada, estás vendo? A segunda temporada, ah. o segundo capítulo, eu non me o esperaba. Eh. Wow, eh? tela, eh? Ah, uf. Pois pues deixamos aí entón eso e eh, vamos para a película, non? Eh, vamos. Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub. A aquí falar de... Este sí que tengo que pronunciar ven. Ryan Kugler. Yo creo que sí. Bien, toma. <laughs> Muy buena pronunciación. <laughs> e eh, que é un director de California que sobre todo coñecido pola serie de Black Panther, de Black Pan Panther, sí, uh -huh. bueno, de Pantera Negra, de uh -huh. Mm, de os ah, oh, os Marvel, de Marvel, de Marvel gracias, uh -huh. de Marvel. Eh, e nada, eu a verdade que vin que teña outras pelis, non as coñezo, tampouco vira Pantera Black Panther, o sea que non o coñecía, a verdade, é a primeira película que vexo del. Seika é moi coñecido, é cousa miña, porque non te lo visto, porque xa te digo que eh, Black Panther das películas máis famosas a día de hoxe de Marvel dos últimos anos, eu diría. Eh, creo que é a única peli de superhéroes eh, en ser nominada ao Oscar de mellor película. Así, ah, eh? Creo que Vaya, sí. pois pues probablemente, sí. sí. Eh, eh, bueno, agora quedei con ganas de vela, pero bueno, non sei. Eh, e nada, eh, pouco máis se pode dicir, é unha persoa que lle gustan as pelis grandilocuentes, polo que vexo. Mm eh, que esta tamén o é, esta costou, non sei se 90 millóns de dólares, sí. unha, unha cousa así. Mm. Entón, nada, ímonos a ir ao sur de Estados Unidos na época da, do, do Ku Klux Klan, non? Eh, e a película chamase Os Pecadores. I've been all over this world. I've seen men die in ways I ain't even know was possible. Pues careful. sí, los Pecadores. la eh, película está ambientada, como dice ti, Elena, en la época de Jim Crow, o, sur segregado dos Estados Unidos los años 30. Michael B. Jordan, que es a musa de Ryan Coogler, que también estaba en su primera peli, Fruitvale Station, e después en Creed, que é outra peli de, de Rocky, del mundo do boxeo, y e Pantera Negra. Pois aquí Michael B. Jordan interpreta a dous irmáns semelgos que son Smokey Stackmore, que acaban de volver ao sur despois de facerse ricos traballando para os gangsters de Chicago, como Al Capone. Ora cos cartos que gañaron deciden empezar un proxecto de abrir un local de blues para os residentes do Mississippi Delta onde se criaron. Na primeira parte da peli, eh, a peli preséntanos con calma a realidade social e racial de Mississippi, e a todos os personaxes mentras Smokey Stack van reclutando un por un o seu equipo preferido para a inauguración do, do local. Uh -huh. Esta parece un pouco Ocean's Eleven, ¿no? De uh -huh. Danny Ocean buscando van o seu por equipo todos, para... a todos, eh, sí, sí, sí, un por un e, e bueno, mola. Eh, son os personaxes son as persoas do seu pasado, sexa familia, amantes, amigos, etc. E despois a xente que, que reclutan para tocar, cociñar, decorar, facer de porteiro, un pouco de todo. Eh, ao longo da peli fan referencias ao mito de que a máxina da música, a maxia da música pode abrir como unha porte entre o mundo dos mortos e os vivos. Uh -huh falan de no como especialmente a música afroamericana ten moita dor uh -huh. e, e que se conecta co cos antepasados, non sei. Eh, así que aquí os músicos non solamente están se conectado cos antepasados eh, a través da música, pero tamén acaban atraendo vampiros, abrindo unha porta esta entre o mundo dos vivos e os mortos. Eh, así que temos vampiros tamén. <laughs> E deste xeito a peli mestura moitísimos xéneros, como peli de época, musical, terror e ao final acción tamén. Uh -huh. E creo que esa mestura podría encantar a moitas persoas mentres que outras eh, a podría, xa, podrían rexitala, uh -huh. non? Que creo que aquí temos as dúas, non? Aquí no? creo que temos <laughs> os dous lados. <laughs> a ti que che pareceu? Eu xa che dixen, creo que de, mira, para a xente que nos escoita e sabe que moitas veces estamos de acordo, esta vez non é así, eu pasei nos super ben vendo mm eh, encantoume esa mestura de, de, de, de xéneros e pareceume que incluso, aínda que ás veces se pasa de, de frenada, porque, por exemplo, hai un momento no que queren representar un pouco a, eso, a mestura do pasado, do futuro, de, sí. de todas as culturas a través da música e chega a ser un pouco ata demasiado, non? Sí. Parece moi brillante a forma na que está grabada sí. esa escena, sabes? É como que da igual, é hortera, é, de, é exagerada, pero eu a tope con eles, non? Eh, a ver, eu teño que decir que as películas de que xogan un pouco co, co tema do, do máis alá e que xogan un pouquiño con esta idea de, de ese misticismo que non é misticismo eh, cristiano, non? Do que estamos aquí máis acostumados, gustame moito, porque gustame moito esta idea de que hai algo que non entendemos e que vai máis alá de, de nos mesmas e así, non? Gustame tamén a idea de, bueno, que eu creo que a base da película, non? De, de que, de que claro, eh, o, o, bueno, unha das persoas protagonistas que, que primo dos, dos xemelgos é un rapaciño moi novo, non? e ten que escoller entre, o sea, como que é fillo dun pastor e que lle fai escoller entre a música, non? E, e di que a música é o que está é onde está Satán e entre o entre a música e, e, e o o sea, como que lle di que, que a música lle vai traer un montón de problemas e el, sin embargo, a música é o que quere, non? E, e a min gusta moito esta representación do, do pecado, non? Eu creo que aí por iso se debe chamar pecadores a película, non? De fala de onde está o pecado, onde está a, o que debemos facer, non? Onde está a liña entre o que deberíamos facer e o que, e o que de, os desexos que queremos perseguir, non? Eu creo que toda a película vai un poquinho todo, mestura todo iso, non? Uh -huh tamén me gusta moito como mete o tema do racismo, non? Porque ao final é unha película que fai unha crítica brutal ao, ao tema do Ku Klux Klan e ao tema do racismo, non? E, e bueno, xa falaremos, hai unha escena final que sí. seguro que moita xente dirá, ai Dios, non? Pero, pero bueno, sí. Eh, está así, non? Claro, é, <laughs> eh, é interesante, non? Esta esta, esta reflexión, non sei, que che pareceu a ti? Bueno, sí, vexo que ti sí que conectaches con algunha mensaxe de que querían transmitir a min <laughs> pareceme que a película intentou facer moitísimas cousas, demasiadas cousas e non acabou facendo para min nada, a min non me comunico nada como hai wow. moitas ideas wow. unha nube de como mil ideas que non se relacionan entre elas e a min non me, non me tocou nada eh, así que se mete co Ku Klux Klan a segregación eh, o poder e a importancia da música, eh, despois de repente hai vampiros, non sei. <laughs> e despois os vampiros pareceme que un pouco entran E moi peli B, de repente, un pouco unha peli... Bueno, creo que fai aposta, non? É un pouco a idea, non? De feito, <laughs> sí, estive lendo no. Mm. antes e parece ser que para facer a figura do vampiro principal, o vampiro sí. xefe, baseouse en el, en el malo del gato con botas, eh, dunha ah. peli que se chama Gato con botas, non sei que, non recordo o nome Pero de Shrek? Sí, sí, ah. pero hai unha peli del gato con botas <laughs> sí. e de feito, o lobo feroz está ten os mesmos ollos que o, que o vampiro xefe uh -huh E estive mirando e non é broma, <laughs> o sea, o tipo o sea, sí que se baseou realmente nel, e ti cando ves o, o, o logo de gato con botas sí que ten un aire, non? Hmm. Quizáis, aquí pode que haxe unha base importante, porque a min esta peli me parece un pouco un videoxogo, e a min hmm. gustanme os videoxogos, e non sei se aquí hai algo de base disto, hmm. porque houve momentos que me daba a sensación de que estaba mirando un pouco un videoxogo, sabes? Que estaba hmm. como formando parte dun mundo no que eu estaba acompañando ao personaxe principal dentro deste xogo, sabes? Hmm. Entón, non sei se hai algo aí tamén de que, de que te guste este tipo de, de cine, este tipo de, de formas de ver, porque a mí me gustan moito os ah, videoxogos e pode que influe aí un pouco. Vai, que eu non sei. xogo videoxogos de que nin sería capaz de recoñecer se está feito así eh, ou non. Eu non sei, eu non sei, eh? eu tico a sensación que tive, non bueno, sei no, se foi así. Es que eu nin o recoñecería porque non teni nin idea, pero pues, pois ah, pode ser e, e non sei. Um, eh, despois si, sí, os vampiros, a ver, non entendín moi ben A ver, o vampiro principal é un irlandés. Sí, claro. Que toca moi ben a música tamén. Así que os vampiros tampouco son racistas de por sí. Como... Así que esta idea de que, vale, imos ter un vampiro irlandés que quere conectar os músicos que tocan moi ben e quero que sexan, no, imortales para sempre tocando música É que non me parece moi mal, non sei, non, non sei se é... Pero que eu non creo que, que pretenda ser malísimo. Eu creo, vale. que, eu creo que estamos ando, ten unha realidade social que estaba acontecendo, non? E, e digamos que a música, ou como dixeche antes, non? Todo <clears throat> isto atrae un pouco a, a, a Satán ou o que sí. sexa, non? Atrae toda esta oscuridade. Ajá. E este home que é un irlandés que de feito eu teño que dicir o único momento no que pasei medo é cando baila música <laughs> irlandesa como <laughs> hostia, a min iso me deu un mal rollo <laughs> cando bailaba irlandesa, sí. Eh. pero bueno. Eh, E ve, o tipo vai por aí e topa con unha parella de, de segregadores, de, de, de racistas, sí, non? racistas, de... sí, sí. E, e non sei, e é como... E bueno, e a partir de aí pasan cousas, non? Pero eu non sei se... Mm. Claro, non o sei se que intento no. reflexionar tanto sobre que o tipo irlandés, probablemente sí, probablemente teña unha mensaxe que a mí se me escapa porque non controlo tanto da historia estadounidense. Uh -huh. Entón, o mellor hai algo aí máis... No, é que non sei, que casi pero... me parecían como os vos, os vampiros, que eran... Como irland... te os vos, os vampiros? Eran, eran, eran irlandeses músicas de puta nai que pero... querían que todos tocaran para a eternidade. No, querían... <laughs> non sei, que non... Pins, no. Non entender, non eran racistas, bueno, dos eran como racistas. non eran racistas? O principal non era racista. Non o era... sabes, non o dixo apertamente, non? Parecía bastante, non? O sea, parecía que caía ben a todo o mundo, <laughs> non sei. Home, porque é un vampiro, tío. non sei, non... No, é unha cousa que non entendín, como se si foron vampiros do Ku Klux Klan. Pero que eu non creo que queira xogar con iso. Eu creo que queira xogar coa idea desto, de, de, de, de esa oscuridade que está no, nos seres humanos, non? E, e eu, claro, porque tamén acaban convertindo a negros no seu, no seu vampirismo, non? Digamos. Sí, sí. Entón, eu non sei se queren amosar que esos son o Ku Klux Klan, porque non o é, o Ku Klux Klan aparece despois, de feito, sí. no longo da película. Sí, sí. Entón eu creo que simplemente quera mostrar pois esta oscuridade, non sei, que hai na humanidade e, e E supoño que tamén o rollo de que os irmáns queren... O sea, tam tampouco os irmáns son unha xente superboa. Non, Non, non son, son hiperviolentos, de mm. feito. Son unha xente hasta malvada, dirían a ocasións, porque aí lle mete unha paliza a un tipo que non é mm. totalmente, non, exagerada. Sí, son gangsters, sí. Entón eu, claro, supoño que máis ben que representar, non o sei, non, non reflexionei tanto sobre o tema, a verdade, pero supoño que máis ben queren representar iso, pois un pouco a oscuridade que se levanta, non, o rollo de mm, ao final somos todos pecadores, que non é pecador nesta vida, non? Mm. Eh, eh, simplemente os vampiros pois queren meter a todo o mundo no seu vampirismo porque son vampiros tamén, mm -hmm. non? Tampouco sí, non sí. sei. Non, non, é que o final, bueno, despois falaremos da dunha escena que pasa despois dos créditos. Uh -huh. Sí. Que, que tamén que despois que me, es que me confuse, igual estou pensando demasiado. Pero, pero... Esa, mm. pero esa escena, por exemplo, despois dos créditos ten moito que ver con, con a historia da música, de, deste de tipo de música. Que sí. ten unha, ten unha ten, o sea, de feito a película é como unha especie de mestura entre a creación do blues, sí. entre el color púrpura entre Abierto hasta el amanecer, bueno, para mí, non o sei, tamén un pouco Abierto hasta el amanecer, que esta peli creo que de Tarantino que van uns Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, o sea, e mm. son como unha mestura e despois vampiros, non? O sea, é como unha sí. <laughs> mestura, non, de moitas sí. cousas, non? Sí, sí, sí. De feito a min un momento recordábame al color púrpura incluso. Hubo eh, momentos, non, que me que que me recordaba, é dicir, que pensei nesa película tamén. Mm. Uh Eu creo que simplemente intenta chegarnos a problemática do que aconteceu e que siga acontecendo ainda, non, pero non a este nivel. No sur de Estados Unidos, pero queren facer dun xeito distinto, dun xeito fuxindo tamén do rollo de, do de sempre, non? O sea, e facendo esta loucura que a min, personalmente... <laughs> Por falando disso, hai que, hai que dicir tamén, é eh, a película original que máis cartos gañou dende 2019 en caramba, Estados Unidos. Caramba. Esta película, que, bueno, gañou 45 millóns esta fin e creo que algo parecido a fin de pasada que tamén é unha locura oh, que, wow. que se repite ao mesmo nivel um, a última era en 2019 Nope a peli de terror de Jordan Peele que fixo Get Out e, Ajá, e vale. Us e estas uh -huh. películas Así que dous cousas que me parecen interesantes. Que esta peli que gaño, bueno, bastante, xa, gaño 45.000, xa, millóns de, de, de dólares pero tampouco que sexa unha peli que tivo moitísimo éxito na primeira fin de, e que sexa a peli que máis éxito a peli original que máis éxito tivo en cinco anos me quere dicir que non estamos facendo pelis originales e con peli original quero, quero que se quere dicir eh, sí, non, non está remake. basada nin en historia real, nin en libro, nin en videoxogo, nin en xoguete, ahora temos Barbie de todo. Uh <laughs> eh, así que sí, moi original é. Eh. A min pasoume un pouco con esa película como que me pasou con Emilio, em, Emilia Pérez. Está facendo moitas cousas interesantes ao mesmo tempo, pero a min se me fai pero... Un desastre todo claro, o conxunto. Claro, a mí non, Porque, por <laughs> exemplo, a min, así como Emilia Pérez, me arrepentirei toda a miña vida de metela nesa lista de películas. <laughs> eh, eh, así como Emilia Pérez, eh, os actores, aparte, patinan incluso, non? E non os crees, aquí a xente parece que se toma en serio o que está facendo. O sea, dentro da súa, des, des, da súa loucura, non? E me parece que as cancións son chulísimas, as cancións son a música é brutal, a música sí. A, a posta en escena é preciosa, eh, incluso a utilización dos efectos especiais, o sea, é unha película que seria dentro dentro mm. da súa loucura, non? E é unha película que para min é unha tolemia, pero é unha tolemia controlada, non é como Emilia e, Pérez. E para min non o é. Eh, A pri, as primeiros 45 minutos pareceme son, xeniais. Son brillantes. Sí, son perfectas. Sí, sí, sí. Eu estaba... Que hai moita boa crítica, en Estados Unidos especialmente. Estamos vendo agora que non tivo moito éxito en España. Sí. Uh -huh. eh, creo que moita xente non, non está vendo esta película, pero en Estados Unidos todo o mundo está falando desta película e ten moitísimo éxito. Estou lendo críticas que pon unha das mellores pelis de vampiros da historia, que original, non sei que, de todo, mellor peli do ano ata agora. Eh, a mí me parece así, os primeiros 45 eh, minutos moi moi ben feitas. Chegan os vampiros e a mí me parece que de repente está mal montada, mal dirixida, hai escenas, hai cortes moi raros. Um, ehm, pues, pois eu non, eu non o vivín así, eh? pero... a última pelexa, que non podo dicir máis, igual falamos no spoiler, como aparece un personaxe da nada, é imposible que chegara ata ali, como físicamente, Eh, hai cortes de repente que un, están falando durante 10 minutos, falan moito, son vampiros que falan, máis que matan. Uh -huh. eh, e saen, <laughs> a ver, non sei, como están no local e non poden volver ao local até que até que lles invitas a uh -huh. volver. Uh -huh pero es un poco como matan a alguien y, y, sin estar en peligro ningún, van corriendo por la puerta <laughs> y después para que tienen que falar durante 10 minutos para entrar outra vez, como se me fai moi repetitivo. Ya, a min ves, no, vimos dúas películas distintas, fíjate, eu non, sí. non o así, eh? Non, non o sentín que estivera mal montada, nin sequer. Ai, es no, que hai, eh... hai cancións increíbles, iso sí, a música é increíble, e meten escenas de diálogo xa, como entre as escenas de cancións, como ves unha persoa cantando, despois están falando, despois ves a canción outra vez, Con oh, joder, pon a puta canción e deixa canción, a canción está eh, Pero pero non é un, non ten por que ser un musical. No. Estás facendo, estás facendo unha cousa distinta, non? É dicir, claro, eu é que non o vivín así. O sea, ah. me parece moi interesante porque me dá a sensación de que vimos dúas películas sí, distintas sí. a partir da metade. É a primeira vez que non estamos de, de acordo. A partir da <laughs> metade da peli. Sí, pero non, esa, eso que en canto chegan os vampiros, nunca tiven medo en ningún momento. Non, tampouco, eh, pero As escenas de acción, de pelexa e tal, non me parece que estean moi ben feitas, non ves a coreografía así moi, o sea, cando está, é como moito corta, corta, corta, como as pelis de acción que bueno, se fan pero eso, eso, eso, é, eso sí que é cousa de Marvel e tal. Sí, eh? eso sí, sí, sí, que é un rollo, eso aí sí que estou de acordo, pero eh. eso é un rollo que, que está pasando agora que xa non se pelea ah. Eh. agora, agora todo moi rápido e moito sí. corte e tal. De feito aí sí que na, na pelea final igual é onde menos, é onde sí. máis sentino así, sí. Pero a mí pareceme que ten un, día, un guión chulísimo, unhas frase, unha, sí. unha reflexión moi guai, eh, mete os personaxes dunha forma creíble dentro da loucura que é a película, non sei, mm. pareceume, o sea, eu de verdade che digo que o pasei moi ben. De feito, agora estaba pensando, mentres lía sobre ela antes de facer o podcast, mm-hmm. que apetecería volver a vela. Eu volvería sí. a vela perfectamente. Eh, eu non digo que sí, que, que, non, que non a deberías ver, pero creo que tes que entrar sabendo un pouco que xa. é unha loucura e tal, e unha peli para ver con amigos con cervexas. Sí, eh? No, oh, estaba encantada, eu sola en grupo. Sí, eu, non sei, non vaias pensando que vai a ser, non sei que, pero Claro, non iba pensando, o sea, iba pensando que era unha loucura de vampiros. Sí. Sea, os mm. vampiros no sur de Estados Unidos na época do Ku Klux Klan xa indicaba que moi seria non iba a ser a cousa, pero No, no, no. pero irlandés é como no, é que para min nada ten sentido. hai un montón de buratos de guión, sin petas pensar un pouco eu creo que como, dios mío, iso non ten sentido, iso non ten sentido. É mellor non pensar nada, xa... Eu disfrutei moitísimo, creo que que me quedo, de verdade. Vale. E aparte pareceme, o final pareceme, o sea, Ai. pareceme eh, se eu fose unha persoa negra eh, que viviu o que sabe o que pasou no Ku Klux Klan, sería en plan de a tope con esta xente, sabes? o sea, tan innecesario. Pois <laughs> pues a min pareceume necesario. Sin sentido. xa, pues a por que está pasando esa escena? Ahora, acabou a historia, xa acabou. E de repente temos outra escena de acción que non ten ningún sentido. Pero é eh, onde, pero para min é como necesario, sin, sin embargo. E, e veron moi Tarantino Eh, pero sen ter sentido, o sea, como, por lo menos, eh, que tampouco se super fan de Tarantino eu, pero cando hai unha escena así de matar a todo o mundo, pois un pouco ten que ver coa trama. Xa, pero aquí é a venganza, tío, sí. sabes? Xa falaremos despois, pero para min é rollo justicia poética, sabes? Eu sentino así e dixen a tope con... Eh, está ben, pero está pasando. <laughs> Joder, por que non acabou xa, Félix? <laughs> O que, o que está pasando? Ah, pues a mí, o... que xa falaremos despois, a escena despois de, de Entre Créditos gustoume tamén. E, eh. e aparte me gusta porque eu estaba sentindo que a peli iba justamente diso, E xa falaremos agora, e, sí. e cando o vi dixen, ah, pois mira, sí. sí. Eh, bueno, unha cousa que quero decir que a banda sonora tamén encantoume eh, é de Ludwig Goransson que é o director, o, sea, o compositor que fixo as últimas dúas peles de Chris Nolan tamén. Uh -huh. E como as peles de Nolan, un pouco como Hans Zimmer tamén, mm. como sempre notas que hai música de ambiente e así detrás, de todo que é un pouco diferente do que fan os outros compositores. E, si, sí, efectivamente, a música é moi chula. Eh, e non se está publicitando como eh, musical. No. Creo que porque <laughs> teñen medo de que os musicais non, non se vendan. Sí, eh, pode ser. E o rapaz que fai de, do primo é eh, Miles Catton, creo que se di. Que vaya voz, eh? Que si, sí, ten unha voz super grave xa cando está falando e cando canta. Dios, é impresionante. Eh, eh investiga un pouco, fixo ese famoso cando era neno por un vídeo viral en YouTube. Así, ah, eh? Wow. Eh, e é, super bo actor tamén. Sí, sí. É a primeira peli eh, que fixo e que fai moi ben. non? Parece moi novo. Sabes, non sei, non, non mire a idade, Podía ter sí, 40 podría... anos ou 20, non sí, se sabe. <laughs> Con esta voz, esta... para mí, te sí. ir, ter 50, pero non, de cara e tal. E os, outro, os outros actores sei que o fan moi ben. Michael B. Jordan é moi pasada. carismático, fai os dos xemelgos moi ben, sabes, cale cale en todo momento. Um, Hayley Steinfeld que é como a fem fatal da sí. película tamén o fai moi ben sabes quen é? a mí soa moitísimo pero eh, non me dou conta é a nena da, da pele dos hermaus Coen non sei como se chama ¡Ah! <gasps> de True Grit vale como sí, o tipo sí. que ten o parche. Ostra, non me, dera, non me decatara. Non, non a volvín ver nunha pele ata ahora. Wow. E, e que non o fai moi ben. Ostras. A Delroy Lindo fai de un borracho uh -huh. que tamén toca un pouco de todo, que é un dos meus actores favoritos. Sempre o fai moi ben en, todo, en cada peli que fai. E, e non, xa, así que os actores moi ben, a música moi ben, os primeiros 45 minutos moi ben. <laughs> e despois para Os vampiros, para mí, que non tiña ningún sentido. <laughs> bueno, vale, entón, veredicto, Vince. Bueno, iso, como se mm, si queres vela con amigos e con cervexa ou moita cervexa é eh, mellor. Pero mm, eu non entendo a crítica que que maravilla da peli, mellor peli da historia de vampiros, que sei, que non non o entendo eh, preferiría ver unha peli normal, entre comillas, do que pasa nos primeiros 45 minutos, uh -huh. pero non sei, son eu. Eu non sei, eu xa te digo, eu pasei no super ben, eh, mm. volvería a vela e volvería a vela no cine se puidera, de feito, eh, non me parece a mellor película de historia nin de non, non o é, no, pero no. pero me encantoume. O sea, eu pasei no igual porque non sabía nada do que iba a ver, pero pasei no sea maravilla. Bueno, ben, eh, igual esto, o sea, creo que son no, eu no, no. que estou perdendo algo porque tamén oh, no. un amigo de Estados Unidos, ah, esta peli, guau, mira. No, no, pero está guai. ¿Sabes que? Esto é maravilloso, que estemos en desacordo. Sí, Eso, para que por pa, porque vai parecer que sempre estamos pensando, "Oh, igualitos." <laughs> Sí. Pois pues non, vedes, no. as veces cando estamos de acordo é, é certo. Sí. Así que nada, xa sabedes, sabedes escoitar un pitido e eh, hai spoilers. Sí. Aunque bueno, tampouco son spoilers, a decir, esta peli tampouco vende moitos spoilers moi graves como as anteriores, pero bueno. Bueno, se pasan cousas pasan igual, cousas e eh, tal. Pero Así que mellor se non a, se queredes <laughs> ver, non son moi serias. <laughs> Así que nada, agora spoilers. bueno, podemos falar de moitas cousas. Eh, bueno, podemos empezar con iso. Eh, hai unha escena que poñen ao final dos créditos, bueno, entre os créditos, sí, no? Que non entendo por que a puxeron entre os créditos. Porque non, porque non queren que saibas que se supón que o neno é o gran cantante este que din a, a lenda Pero... esta que din que nun cruce se atopou con Satanás e que tiña que Pero por que non a, pux, non a puxeron ao final da peli? porque é un É moi Marvel, é moi imos meter xa, unha bueno, escena pues, en medio dos créditos. Pero xa, bueno, son un minuto, de, nin un minuto, son catro créditos e de repente xa está a escena. Bueno, sí, no. <laughs> bueno claro, ti querías marchar da película xa. <laughs> Estaba eh. como, agora que está pasando? Despois está eh, Ouxemelgo que <laughs> vampiro. Ai, os vampiros por cerro son super tontos. Eh, ver, que, que, quedanse, quedanse todo para que se amenece e que, que se morra, entonces, no Sé. Eh, pero bueno, non sei sé por qué a rapaza vampira sai marchando e sobrevive tamén. É a única que ten cabeza de todos os vampiros, Porque parece. marchou co irmán, eu creo, non? No, ela marchou antes, ves eh, un, ah, flashback no de que ela marchou correndo porque era a única que se deu conta de que ia amanecer. Ah, porque é listísima. Moi lista. E despois está outro. Eh, nada, Y pareció muy Only Lovers Left Alive. No sé si te. de Jim Jarmusch. ¿Sabes? De Tilda Swinton y. ¿Cómo se llama? Tom Hiddleston. Que son dos vampiros que viven. Oh, o a su vida de vampiros, pero beben sangre de. Mm, de donde se doa sangre y eso así. Y son inmortales y aprovechan para leer y aprender a hacer un montón de cosas, vivir una vida muy artística. Eh, parecióme como eso, o sea, mm, moito peor feito, <laughs> pero como que viven a, a súa vida de vampiro e están bastante contentos e falan co outro que quere ser vampiro ora e outro di que non. Sí. A min é que eu vexo os dous ali sendo vampiros e moi felices e por iso eh, algo que non entendín en toda a pele de que Pois ser vampiro pareceme a mellor cousa para todo o mundo nos anos 30 sendo negro. Eu <laughs> creo que claro, todos deberían haber sido ser vampiro. <laughs> No, depende, porque non morres. E tamén é terrible, é moi, Parecía... angustiante. Non? Bueno, les igual lles vai ben, a mí me daría moitísima felices. angustia. A min recordoume, sen embargo, que isto sí que é unha cousa de... É eh, a, a Buffy cazavampiros, tío. Porque en Buffy cazavampiros... vampiros... eh, Os, os vampiros tamén teñen unha vida relativamente normal, están entre as veces hai vampiros que están entre os humanos, elevan unha vida normal, etc. Mm. E claro, tipo podes, pero que aquí hai un, para mí aquí hai unha unha mensaxe metafórica, o sea, máis metafísica, porque claro, ti dis, todo o mundo debería ser vampiro xa, non? Pero é que ser vampiro é unha putada tamén, porque te quedas eternamente... Tú imagínate que se enfadan estes dous, sabes? Te quedas eternamente vivo. Sí. E entón, eh, eh, esta cousa esta de queres vivir para sempre, claro. non queres facer... Eu... El, el, os negros sí. del sur de Estados Unidos querían poder vivir sen ser vampiros estupendamente. O sea, aí tamén está o tema de decir... Eh, o sea, decir que fosen todos vampiros e de puta madre, hombre, é moi relativo, Eu creo non? que todo o que ti acabas de decir é moito máis interesante do que se comunica a peli. Creo bueno, que a, a peli non comunica nada nada. Ah, para mí sí. <laughs> para mí, uh, <laughs> uh, Only Lovers Left Alive, sí. Fala de bueno, porque toda esta, a peli. Pero que esta peli non é unha peli tan seria. No, esta no, peli no. é unha peli de coña. É unha sí, peli sí. Que, se, que se ríe un pouco de sí, sí, sí mesma incluso, ¿no? Sí, sí. É outro rollo. Pero eso digo, como esta... Es que, que, que outra vez, todo o tema de vampiros creo que está medio pensado en xeral esta película para mí. Como o mundo, como funcionan os vampiros... Que objetivo que obxectivo teñen na peli... Eh, a eh, relación entre os vivos e os vampiros. creo que estás buscando demasiadas mensaxes nunha peli que ni sequera se está tomando tan tan en serio a si yeah, mesma, sí, sabes? Sí. É dicir, é unha peli que se ríe moito de si sí mesma, unha peli que se está rindo, que se está vengando tamén do que pasou co Ku Clan, unha peli que está aí para, para desfogar. Non me parece que sexa pues pois quero, iso, por... quero dicir que a base de mellores que estás intentando buscar moita profundidade nunha peli que non a ten, porque Ay, final... nin, nin moita profundidade, sentido. busco para min in, eh, as ou pelis, sentido, as vale, pelis sentido, de vampiros vale. o que sexa, in the, o mundo ten que ter sentido. E para mí este mundo non ten sentido. O sea, é <laughs> non, que para non ten sentido, sentido dentro da súa tolemia. Eu entendo o que queres dicir, pero eh. claro, mm. depende do que ti entendas por sentido. Porque, por exemplo, a min... Mí Claro, a min me gustan as veces as pelis que da igual, que non non importa tanto, eu creíame o que pasaba. De, se eu eh. penso fisi, se eu penso grafriamente probablemente non, pero no eh. momento era rollo, dámelo todo. Como ti ti men mencionaches a peli de Tarantino antes, sí. non? Que moi pare... para mí esta peli ten sentido. Tamén é unha loucura unha peli bi, unha unha peli B todo, pero ten sentido, entendo como funcionan os vampiros. a mí aquí, para mí aquí tamén, eh, sin embargo. Bueno, sí, eso creo que, que vimos, non... o sea, ya te sí. digo, eh, que debíamos de velo como diferente, porque mm. eu dentro da súa loucura, dentro da súa do seu caos, para min Incluso a escena final esta, eh, na que o irmán que, que non morre, o sea, que morre tiroteado. <laughs> okay, bueno, falamos iso ahora, que ¿No? de repente eh... a aparece The Ku Klux Klan. Claro, de repente aparece o Ku Klux Klan que elles venderan a... Sí. o, o, o sitio este para sí. matalos en do primeiro momento, ¿no? Sí. Eso é creíble, porque seguro que pasaba. Ah, iso sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. E a min encántame que os mate a todos, porque en plan de, esto para min é unha xustiza poética. E o tío sí, di, sí, que, que, sí que os vou matar a todos mm. menos, ya está, e me quedo así estupendo, sí. ¿no? E, non queda ninguno. A mí recordoume, non sei sé si se te acordas esta peli de, mm, de Las Montrier, Trier, que sae Nicole Kidman. Sí, Dog, Dog, Dogville. Dogville. Que ao final de todo, eh, bueno, non ten de comparación porque eu aquí estaba encantada de que os matara a todos, pero en Dogville mm. hai tamén unha escena na que despois de que todo o que lle fixeron pasar, ela mata os ela mata os nenos un por un, non se está coras cunha escena final, Ay, que ti queres que o faga e ao mesmo tempo dis, Dios mío, que o está sí. facendo, non? Ah, aí vai sentíme relacionada, pero non, porque realmente aquí dixen, ojalá los claro, mate a todos, claro, non? E, e, los mata a todos. E es como el caos, ¿no? Planetario. Sí, y creo que aquí, bueno, para a mí lembrou moito máis a Tarantino, a Inglourious Basterds, uh -huh. a escena en, na, na que matan os nazis. Pero ali sí que tiven unha sensación no cine de, de venganza, de ira, de que guai, mira, están matando a Hitler, <laughs> como, como machacan a todos porque tiene sentido coa trama. <laughs> Claro, pero aquí estás buscando sentido coa trama cando aquí ten sentido na venganza de todas as persoas negras que, que, que mataban o que sabes, que o Ku Klux Klan mataba. Entón, sí. para min isto é unha mensaxe de decir, Dios, mira, oxalá sí. podido, ter podido facer isto, sabes? De, vienes aquí, pues, pois, te reviento. E aparte, de repente, aparte é super exagerado, porque colla sí. ta unha, no, ta no, unha, sí. como se chama, unha metralleta, sí. que se saca de la manga. De nada, da nada. E <laughs> de repente solamente é el caos. No, ¿eh? mis, como xa me daba igual, xa, xa me pareceu moi cutre a escena na que matan o vampiro principal, que él está no local. Hai vampiros rodeando todo o lago E o vampiro principal está pero, no lago. Pero voa, é que o vampiro voa, pode voar. Pero non é o, non é o vampiro que voa no lago, é eh, o, o que non está... Que non é vampiro. Que voa, non? O sea, o vampiro está no lago co chaval. Sí. Falando, por supuesto, porque fala ah, moitísimo. Ah, e outro chega moi rápido. E o outro, que non xa, é vampiro, xa, xa, xa, xa. cruza toda a linea de vampiros que están ali mirando sen facer nada está detrás de Lago e que o apuñala. É que, é que, é que estás buscando unha vez máis demasiadas cousas coherentes nunha película que non está buscando ser coherente en sí mesma. O que penso que os primeiros 45 minutos son moi coherentes. Sí, pero despois é, é así. É como son dúas pelis completamente distintas. Pero incluso nos primeiros minutos eh, É, co é coherente, pero tamén está xogando un pouco a rirse. O sea, é, unha, é un rollo, non? Porque ao final é, o, o, o, a vila parece todo medio un teatro tamén. O sea, non sei, é como moi exagerado. Está super ¿no? ben grabado. Sí, está super ben grabado, pero mm, non deixa de ser tamén un rollo un pouco, non? E tamén está o rollo de cando queda co un dos xemelgos queda coa súa coa muller, coa que tivo un fillo, unha filla que morreu mm. e todo este rollo, mm. non? E, e todo non deixa de ser tamén un pouco místico, un pouco, non? De... Claro, claro, e creo que o que estou intentando decir, a mí me encantan as pelis así místicas, eh, de sobrenaturales, uh -huh. de todo que non entendes moi ben o que está pasando, pero inde si, no mundo, ao mundo ten que eh, ter unhas normas no, en como funciona sí, o misticismo. Lógicamente, lógicamente. Ten que haber unha lógica en, por exemplo, o, o de aparecer detrás do, do vampiro no lago e tal. Se si fora unha peli B, peli B cutre, cutre, dentro do principio, É que eu, por exemplo, non sentín que chegara tan rápido. Non me, non me deu esa sensación. É que eu, eu estaba con unha amiga e non, os dos mirámonos como... En serio. <laughs> como, como, como, como chegou a tal? que máis dá? No sé. Sabes? Hai sí. veces que tampouco importa, tío. Porque ao ah. final tamén é que case todo era maravilloso. O sea, era, case todo era super increíble, tío. Ah, non sei, sí. Que... No, no, é que creo que son eu porque todo o mundo ama esta peli e é que estaba xa nos últimos 30 minutos como que se Estás desesperado. que Claro, eu, eu encantoume. <laughs> Quería que durase máis. E, eh, e bueno, e Kit xa dar por saco, por exemplo, porque a escena na que se reencontra coa súa muller, coa bebé, é super kitsch tamén. Ai, tío, que horror. Eu, pero que a min gustame, esa horterá, a min gustame que sexa exagerada, porque creo que busca iso. Eu, sí, é que non sei se o busca. Non sei se si cree que está que sí. sendo no, eu creo que sí, porque, eh, porque, auténtica ou non. No, eu creo que sí, eh. O sea, eu creo que hai momentos nos que porque é un escándalo, o sea, ah, hai momentos horrible. nos que nos que é exagerado xa, non? <laughs> sí. Eu, eu non sei se, se o penso ou non. Sí, eh, no. Bueno, tamén si toma referencias de gato en botas. Claro. A ver, um... o tío dixo, o tío dixo que a súa referencia principal é o gato con botas. Isto que se está rindo mm. un pouco. Pero eu, teño, eu, eh. eu creo que vin, non, vin a súa primeira peli tamén, Fruitvale Station, Fruitvale Station, que vai de, de un asasinato de, de un chaval negro pola policía, como que pasa tantas veces. E a peli está máis ou menos ben feita, é, é realista, non? É realismo social ao final. Sí, é, é da, vai de un tipo que mataron, non? Os 24 horas antes de que mataran a un, a un rapaz sí, que mataron son 24 ¿no? anos sí. na súa vida, pero ainda así hai escenas así moi sentimentais na peli que me que, te que me botan para atrás. E non, creo que é un pouco o director que Home, pode ser que sexa tan de acción que se lle esqueza utilizar as, pero bueno, había había sí. escenas de conversación entre xente que eran bonitas. No, había diálogos, ¿sabes? Había diálogos sí. e había tamén en momentos así máis eh, profundos que non te, mm. non te daban grima, que eran como mm. que os creías. Mm. A relación entre as personaxes eu creía, por exemplo, non me parecía. Sí, sí, sí. A relación entre os primos e tal sí, era sí. Cre creíble, o sea, mm. non sei. Esa escena sí que, non sei se foi aposta ou non, esa escena é horterísima. Eso eh, totalmente. O sea, esa escena, ahí, por favor, ¿qué está pasando ah, ahí? Sí que, <laughs> ahí sí que voy en plan, ¿qué está pasando ay, aquí? Dios mío. <laughs> <laughs> pero ah. sí. Bueno. Em, pero bueno. Está guay, parece, me, está me parece un, capítulo interesante. Está interesante, siempre cambiar ideas y no estar de No. No, no, está guai. Eh, bueno, tamén quería comentar así como ao final que a min a fotografía tamén me parecía guai, moi bonita, eh porque por exemplo, sí. a escena final estou me acordando agora cando van no coche antes de dos créditos, sí. que que o ceo tamén, que ata se ve un pouco falso aí o ceo ah, todo, eh, Eu creo que todo é un pouco falso, claro, pero é eh, todo queda ben. Sí, non? Eh, sí, e, eh, e tamén mm. eu creo que tamén exaxera un pouco a foto, é como que sí. ten as cores moi sí. intercambiadas un pouco porque o ceo ata un pouco turquesa, bueno, un rollo así. No, eu, todo moi ben fei a fotografía, todo, o sea, para mí menos, es, o sea, isto estou repetindo, pero as escenas de vampiros non me parecieron, pareceron ni ben feitas, ni nada, pero o final e os exteriores sí, os tiros son chulísimos. A grabación é moi um, bonita. Sí, as sí, escenas de acción, no. Eh, sí, as escenas de acción sí que estou de acordo Cando se eh, pelean os dous irmáns, a min quizáis tamén foi o que me sí, me deu vale. Porque é iso, porque xogan outra vez aos cortes que a min dame moita sí. rabia Non sei que peli vimos aí pouco que estábamos de acordo en que as pelexas molaban moito porque se veía a pelea entera Non me lembro porque voto de menos eso, sabes? Cando sí, se sí. peleaban e había o que diste a coreografía, eh, había o rollo de... Eh, que non sei se me parece moi bo director nin de terror nin de acción. Eh, porque nu, eso, nunca tiven medo, nunca nunca me asustou bueno, a peli. Bueno, a mí é que é raro que me dean medo os vampiros, pero hai, claro, sí, hai como... de todo tipo, porque son tan estamos tan acostumados a velos que xa é como, pero sí, lógicamente. No sé. eh. Bueno, pois que ben, a min gustame que haxa un pouco de, de, de conversa. <laughs> Hey. Vale, pois despedímonos entón. Sí. One day he's gonna follow you home. Vale, pois, como a sempre, se escoitaches ata aquí, moitas grazas por estar aí detrás do, dos altavoces, dos altofalantes. <laughs> que místico. <laughs> que está pasando? <laughs> e, eh, <laughs> eh, eh, bueno, espero que nos escoitemos no seguinte teleclube, non? Sí, eh, vémonos no próximo capítulo. Chao, chao.